Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Pak Parji, Desa Butoh, Ngasem, Bojonegoro dengan judul Tumbal Sumur Kuing. rimis sakwise nyepake peralatan kanggo nyuloh aku banjur budal ing jeruwati jane ya timbul rasa aras-arasen ning ya piye meneh lah nek ra budal dandange bojoku gak iso mlumah <laughs> tak anggap wae kaya kewajiban sing kudu dilaksanakake kaya dene salat lima wektu kudu aja ditinggalake Sak durunge budal, aku nyawang anak lan bojoku sing turu tanpa kemul. Amung tlemekan kloso pandan lan bantalamoh kanggo nyangga sirah. Pas jam setengah sepuluh kurang lima, aku metu saka omah. Ora tak selak yen pegaweanku wayah wengi ya iku luluh kodhok utawa welut. Wis lumayan suwe anggonku mlaku. Nanging lagi oleh kodok telu, kuwi wae ya ora pati gedhe. Udan durung gelem terang. Mas yo amung grimis yo tetep ndateake jedindil. Lumaku ku saya adoh saka kampung. Ning aku sih krungu suarane asu sing juguk Ning swara asu gak pati tak gagas. aku tetep jenggilengi lemah ana ngisor lan sak kiwa tengenku menawa ana kodhok kang glesep mergo wedi tak gawe pati rasa adem tak empet aku banjur mlaku ing ngisor wit klampis ana tengah sawah ing ngisor wit kono aku banjur nyumet udut yaiku mbako sing dilinting nganggo klobotan utawa godhonge jagung sinambi nyawang kodhok telu sing ana jero kepisku ora suwe nggonku ngrasakake rokok mau dilalah ana suara kang celuk-celuk jaluk tulung Oh, banjur golek swara mau. Kurang luwih 20 meter nggonku mlaku aku nemokno sumur jubin sing katon tuwa lan koyoke jero banget. Sawise aku ana ing lambi sumur kuwi, swara kang jaluk tulung mau ilang plus. Aku meneng sedelok ing kono. Ning ora pati suwe ana swara bocah lanang nangis. Kuntan nalika aku iling karo anakku sing turu omah. Karo gagapan aku banjur ngekake lampu setrum sing tak gawa. tekan iki. Aku nyoba ngekake lampu ndang tak nggo nyorot jeruning sumur kuwi. Bareng tak utak utik banjur kene Orang nganggo suwe banjur tak sorot ke ono jeru sumur. Dilalah. Hehehe. Karo sikil kuotek api melayu gak iso melayu. Rasane koyono sing gandoli. Jantungku koyo coplok plong. Awakku mau ngejejer ora bisa obah. Oh. Kui lampu sing mau gak gelem glemekan malih iso mekan maneh. Aku seneng banget. Sinambi nyumet udut aku mlaku maneh ning jero dalon-alon. Amarga dalamanku sing ketonjuk tunggak mau rodok lumayan kemeng. Alon ning mesti. Kepesku mulai keisi. Malah-malah yono welute barang. Masih ora akeh ning kena gawe lawuh ing omah. Saya suwe kepesku sing tak cangklong ana pundak saya abet rih sing ana blamaanku ora tak rasakno mergo atiku seneng saya adoh nggonku mlaku lan saya seneng atiku mergo sesuk mesti entuk duit akeh karo mlaku aku kelingan yen iki malam jemah kliwon mangkane aku gage kudu mulih tur setrum atiku wis rada redup dadine luwih apik tak pateni pisan ning yo dasar awak lagi kebulet apes lagi wae mlaku kira-kira oleh pitung jangkah Aku roh putih-putih sing dawa banget. Putih-putih mau ngedang dalanku, nglojor dawa ing dalan. Ndadekake aku ora bisa liwat. Aku kelingan jopo mantra sing diulang karo bapakku. Banjur tak ucapno jopo mantra iku. Ning putih-putih kuwi ora gelem panggah, tetep nglojor ing ngarepku. dasar wone adem ora ana kancane pisan. Dadi wektu kuwi aku ya meneng wae. Mestine ya wedi ning panggah tak wanek-wanekake. Suwene suwe putih-putih mau dadi beluk lan sut ngadeg alon-alon. Sak nalika kuwi aku ndempok ing dalan amarga saking ngempet wedi. aku iso omong dewi Wis, mbuh sak karepmu. Aku mung sak dermo golekno pangan anak bojoku. Bareng krungu kandhaku sing pasrah kuwi, banjur putih-putih mau ilang plas. Ing jero atiku bingung dewi. Apa iki sing jenenge jrangkong utawa wedon? Tapi kok gak duwe sikil? banjur mlaku tumuju omah. Ning aku keronto-ronto amarga uripku sing rekoso. Aku banjur mandek, mripatku nyawang menduring angkasa karo lambeku ngucap, "Duh Gusti, jeng napa kawula saged gesang mukti Gusti, Gusti." Ora krasa, luh ing mripatku netes ing pipi. Sakmarine kuwi aku banjur neruske, "Lehku mlaku tumuju bali omahanku." Sokoat doh katon sumunari ublek kang madangi omahku. Genine mobat mabit ketra angin. Sakwise tekan omah aku ranggukah bujuku, mergo tak delok turune angker banget, mergo yo ngewangi aku golek pangan. Kabeh oleh kusing ning jero kepis tak seleke ing pinggir lawang, aku lungguh sulku ning ora suwe banjur melu turu. Iki tak critake kanggo pendengar jimat kabeh. Ojo lali tansah sumanding marang Gusti Allah lan tamtunipun bersama tim Cimat.